ad lavaret. Piu zo a zeet ni gichen? Piu zo a ni Heid wa wa de lech. Heid wa wa och lech. Kom ze nain di wa me ven. Kom ze nain di wa ho pen. Ni gwaje ma pot. No e men dut. Gwen me zem hunan. Gwet de se hunan.